eta berroita mar erietan jokatu da uh, Euskal, irugarren Euskal Herri mutxapelketa hau. Egan nahi du, bi mila eta berreun bikote parte hartu dutela, beraz, eh, lau mila eta lau egun jokalari. Ogoitarazten dut, bi mila eta behatzean mila eta egun eta ogoi zirela, bi mila eta maigean mila eta zortzi eta horten beraz, bi mila eta berreun bikote. Oan, Europara y y un hiru ehun bikote parte su dute.